ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk thumma la tajidu laka bihi alayna wakila na tungelipenda tungeliaondoa tuliokufunulia kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi hakika fadhila yake kwako ni kubwa قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سمع wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qurani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, na walisema hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii au takuna laka jannatun min nakhilin wa inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika au tusqita samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso au yakuna laka baytum min zukhrufin au tarqa fi samaa walan nu'mina لرقيك حتى تنزل علينا kitaban نقرأه قل subhana rabbi قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا au uwe na nyumba ya dhahabu au upae mbinguni wala hatutaamini kupaa kwako mpaka ututeremshie kitabu tukisome sema subhana rabbi ametakasika Mola wangu mlezi kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi, nini hakika ya roho? Waambie roho ni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi aliyojihusisha nayo yeye. na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tungelitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qurani tuliyokufunulia. Tungelifanya hivyo na kisha usingelimpate yeyote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qurani baki vile vile kifuani mwako kwa rehema kutoka kwa Mola wako mlezi. Kwa fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie kwa kushindana nao kama wanaweza walete mfano wake nao hawawezi hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qur'ani kwa mpango wake na maana yake hawawezi na wangasaidiana wao kwa wao na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika majabu yake lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Kurani na wakabanwa kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushindwa hoja, aliyemewa na kutahayari. Ndiyo akasema, hatutokuamini mpaka utimbulie katika ardhi ya maka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki au uwe nacho kitalu makaa cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake. Kwa kujua kuwa ardhi ya makaa ni kavu hayoti kitu. Au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kuwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo. Au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho. Au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu au pae mbinguni na hata hivyo, hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa mwenyezi mungu, kinachothibitisha ukweli wako tukisome. Waambie, mola wangu mlezi, ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote, au yoyote kushirikiana naye katika kudara yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo na wala wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.